บุ๊กทูเก้าสิบเจ็ดโนเซชิชัปเตโนเซชิัเตคำสันธานสี่ conjuncții patru conjuncții p a t r เขาหลับ ทั้งที่โทรทัศน์เปิดอยู่ El a adormit, deși televizorul era pornit. El a adormit, deși televizorul era pornit. El a mai rămas, deși era deja târziu. El a mai rămas, deși era deja târziu. เขาไม่มาทั้งที่เรานัดกันแล้ว El nu a venit, deși ne-am dat întâlnire. El nu a venit, deși ne-am dat întâlnire. โทรทัศน์ยังเปิดอยู่ lap. Televizorul era pornit, totuși el a adormit. Televizorul era pornit, totuși el a adormit. ดึกแล้ว ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังอยู่ Era deja târziu. Totuși, el a mai rămas. Era deja târziu. Totuși, el a mai rămas. เรานัดกันแล้วถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่มาถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่มา Ne-am dat întâlnire. Totuși, el nu a venit. Ne-am dat întâlnire. Totuși, el nu a venit. ทั้งๆทที่เขาไม่มีใบขับขี่ Cu toate că nu are permis, conduce mașina. Cu toate că nu are permis, conduce mașina. ถึงแม้ถนนลื่น Cu toate că strada este alunecoasă, el conduce repede. Cu toate că strada este alunecoasă, el conduce repede. เขาขี่จักรยาน Cu toate că este beat, merge cu bicicleta. Cu toate că este beat, merge cu bicicleta. เขาไม่มีใบขับขี่ El nu are permis de conducere, totuși conduce mașina. El nu are permis de conducere, totuși conduce mașina. ทั้งทั้งที่ถนนลื่นเขาก็ยังขับรถเร็ว Strada este alunecoasă, totuși conduce așa repede. Strada este alunecoasă, totuși conduce așa repede. เขาเมาแต่เขาก็ยังขี่จักรยาน El este beat, Totuși, merge cu bicicleta. El este beat, totuși merge cu bicicleta. เธอหางานไม่ได้ถึงแม้ว่าเธอจะจบมหาวิทยาลัย Deși a studiat, nu găsește un post. Deși a studiat, nu găsește un post. เธอไม่ไปหาหมอ ถึงแม้ว่าเธอจะมีอาการเจ็บปวดก็ตาม Deși are dureri, ea nu merge la medic. Deși are dureri, ea nu merge la medic. เธอซื้อรถถึงแม้ว่าเธอจะไม่มีเงินก็ตาม Deși nu are bani, ea cumpără o mașină. Deși nu are bani, ea cumpără o mașină. เธอจบมหาวิทยาลัยแล้วแต่เธอก็หางานไม่ได้ Ea a studiat, totuși nu găsește un post. Ea a studiat, totuși nu găsește un post. เธอมีอาการเจ็บปวดแต่เธอก็ไม่ไปหาหมอ Ea are dureri, totuși nu merge la medic. Ea are dureri, totuși nu merge la medic. Ea nu are bani, totuși cumpără o mașină. Ea nu are bani, totuși cumpără o mașină.